uno munsi tuvuga uruhara rw'abarundi bari mu makungu mu iterambere ry'igihugu leta y'u Burundi iramaze imyaka hafi itanu itegekanye indwi yahariwe abarundi bari mu makungu aho hose intumbero hakaba ari uko bogira ico batereye mu guteza imbere igihugu c'u Burundi mu mwaka uheze w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda mu kwezi kw'indwi mu ndwi yahariwe abarundi baba mu makungu leta yahimirije abarundi bari mu makungu kwitaho umugambi w'iterambere ry'igihugu none abarundi baba hanze bifuza guteza imbere igihugu cabo babikora gute abatarabishika ko bo bavyipfuza bo bishika ko gute ho bari intambamyi zikibangamiye abo barundi bipfuza guterera mu iterambere ry'igihugu cabo hakwiye iki kugira ngo abarundi baba hanze baterere koko mu iterambere ry’u ry'uburundi bwabo nibyo dushimikira ko muri kino kiganiro kuri mikro muri kumwe nanje Alain Desire Bukeye neza sangwa ikaze sangwa muri sanze kuri radio isangwa kugira rero tuvuge neza uruhara rw'abarundi bari mu makungu mu iterambere ry'igihugu turi kumwe n'umutumire muri studio turi kumwe n'umuyobozi mukuru mu bushikiranganji bw'imigenderanire y'uburundi n'amakungu ajejwe abarundi baba hanze y'igihugu guteza imbere akazi k'abimukira arajejwe kandi amashyirahamwe mvamakungu ategamiye leta ni Philbert Murekambanze amahoro neza amaro neza arenda zire kaze muri karadiridimba murakoze cyane tubandanije rero na kino kiganiro turiko tuvuga uruhara rw'abarundi bari hanze mu iterambere ry'igihugu uno munsi musanga abarundi bari mu makungu bagononokewe guteza imbere uburundi bwabo murakoze desire kuri ico kibazo mbarije e, abarundi baba mu makungu uno munsi gusumbya ejo haheze urabona yuko bagononokewe eh, mu guteza imbere igihugu cyabo uko umwaka wiyongera niko tubona ko hari akarusho twirabira cyane cyane mu byo badusaba urabona yuko abarundi bari hanze ubu batanguye kuza barasaba bimwe bimwe nyabona ibijyanye na communication ibyo gutuma tumana ko yego ati turakeneye yuko tuvugana iminsi yose ntajyo urabona yuko abarundi barasaba ibintu bitari bike kandi ubushikangaji bw'imigenderanire Eh, turagerageza kuborohereza kuko turamaze kubona ko hariho bafise ishaka ryo gukorana n'abarundi yego mm-hmm. none eh, kumbure muri ibyo basaba byinshi wabashimikira nko ku ntambamyi babona zikiri muri icyo gisata ariko eh, tutarashikira ntambamyi ni hari ibikorwa bigaragara mubona abarundi bari mu makungu bamaze gukora mugira muti bariko baraterera koko mu iterambere ry'igihugu ego mwe nk'uko mubivuze tubirabira cyane cyane nk'abantu abarundi bamwe bamwe batanga kubona bazubaka amahoteli eh, amazu y'ingenzi tukabona abarundi batangwe kuza barashinga amashyirahamwe amashyirahamwe mvamakungu yigenga kuko eh, bakabikora mu ntumbero y'uko boza gufasha mu burundi aho twavuga amashyirahamwe nk'ayo tumaze kubona eh, tubafatira nk'ubujya mu kigutu tukafatira nk'abandi n'abandi bariho benshi batanga barashaba ukabona yuko bakeneye kugaruka iwabo mu rundi kugira bateze imbere igihugu mm-hmm. Egome haraheze rero imyaka eh, irenga itanu kumbure eh, uburundi butunganya indwi yahariwe abarundi bari mu makungu eh, mubona niyihe ntambwe kumbure mubona uburundi bumaze gutera mu gutunganya iyo ndwi yahariwe abarundi bari mu makungu intambwe tumaze gutera nuko uko eh, muri izo nama hatekanywa byinshi haratekanywa ingendo hagati mu gihugu hagatekanywa eh, n'ibiganiro muri ibyo biganiro rero harabamo eh, ibintu abarundi basaba bari mu izo nama bimwe mu gifaransa bita amarekomandasiyo hanyuma rero twara tubikorera ko tukabikorera ko kandi nabone abarundi igihe abarundi baza muri z'ijyandwi z'abahariwe urabona yuko benshi eh, barabaza baza kugira imigambi kugira imigambi iteza imbere igihugu kandi turabona ko kwindwa inziza ziraba niko abarundi baguma biyongera baguma baza muri zihandi zaba hariho igume eh, abo barundi bari hanze benshi baramaze kuba bahurikiye mu mashirahamwe atandukanye ayo mashirahamwe murakorana amashirahamwe bari bahurikiyemo turayazi turayazi kandi turashigikiye n'amashirahamwe eh, ibihugu hajya biritunganya kwabyo abarundi bahanze baritunganya bagashinga amashirahamwe hanyuma rero baca bakorana n'ubuserukizi bw'u Burundi muri bihugu Eh, ku buryo eh, ngarutse gatoya ndababwiye ni uko hariho umurundi ujejwe abarundi bose bahanze hanze bitoreranye bitoreye bonyine nawe naheza akabashigikira akabafasha ku mbure hari aho izazanira bose ntibafise ubukerebutse bumwe hanyuma rero natwe rero tukabatera intege tukabatera intege tubabwira imigambi iri mu gihugu tubabwira ko bashigikira imigambi y'igihugu mugize muti barafise ubarongoye no kuvuga ko ubu gushika no munsi abarundi bari hanze barafisa aho bahurira hamwe twogira tuti bariko baja muri yantu mbere yo kuja mu bumwe bagire amashira hamwe abahuza neza koko ubwo rero cyane cyane iyo bagize ibibazo niyo bakunda guca ko hanyuma mugabo rero amambasade ubuserukizi bw'uburundi muri ibyo bihugu nabwo ni barabatera intege bukabafasha bakambaka baravugana iminsi yose twebwe rero tubakangurira gukorana n'ubwo buserukizi bwacu tukakangurira gukorana n'abo bajejwe aba batware babitorewe nyine hanyuma rero ugasanga ubirabye neza urabona yuko eh, igisata kijejwe abarundi baba makungu cyatanguye mwaka mu kwezi kwa cumi mu gitugutu mu bibiri hanyuma rero aho gishingiwe harabaye amanama menshi mu gihugu hagati no hanze y'igihugu eh, kujya kuganira n'abarundi bo tubabwira intambwe tugeze ko mwe nababwira bijyanye n'amarakomandasiyo tuba ko mm. uno munsi rero um, murabye igihe uburundi bumaze buza burakorana n'abarundi bari mu makungu hari intambamyi mukibona zikibangamiye cyane cyane iki gisata eh, kikorana n'abarundi bari hanze murakoze rugora hari amahangiro tutarashika ko twifuza ni ukubwira cyane cyane kubamenya abarundi ngenda bangana eh, n'ubushobozi bafise kugira ngo eh, tumenye icyo boterera icyo rero ni ikibazo kumbe tutarashika ko neza turiko turakorana hari umugambi w'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe wimukira dushaka kubitangura mu bihugu bibiri turabe abantu bazoja hamwe hanyuma turahabe tutikohere ngaha ubu nta nyinshi nobaha rero eh. mutihambamye ya kabiri inama ya kabiri nabwiye niyerekeye eh, intererano y'abarundi baba hanze dufatiye ku bintu by'amafaranga eh, canke n'ibindi bintu byo kubaka twebwe eh, ntiturabona neza kuko ndabona umuntu umuntu yibereye muri australia canke yibereye za Suwede hari harungikira mu gihugu ego murakoze mu kanya kumbure eh, turabandanya n'abarundi bari mu makungu muraheza mutwakure eh, mutanguza akamenyetso ko guteranya hanyuma irindwi na zitandatu ubusa mirongo umunani na zitatu amajana icyenda na mirongo itatu na zitatu canke itandatu n'imwe ubusa mirongo umunani na zitatu amajana icyenda na mirongo itatu na zitatu zose zifise watsapu mu kanya turabandanya turabandanya rero n'ikiganiro karadiridimba kuri radiyo y'isanganiro turi ko tuvuga uruhara rw'abarundi bari mu makungu mu iterambere ry'igihugu turi kumwe n'umutumire muri studio ni umuyobozi mukuru mu bushikiranganji bw'imigenderanire y'uburundi n'amakungu hajejwe abarundi baba hanze y'igihugu ego me nongeye ko iyi ntambamyi mugabo atari intambamyi muvuga ko ari niya cyane mhm. nk'abaruri bahanze tufatiye eh, cyane cyane ku mugabane wa afurika ntiturabona neza eh, amashyirahamwe yabo amashyirahamwe yabo urabye n'amashyirahamwe acirondera n'amashyirahamwe atarakomera cyane bisaba yuko eh, twebwe bw’u bw'uburundi mu bihugu byo mu karere ka Afrika cyane cyane bateza gucamo ingufu kandi n'abo barundi bahanze turabafasha cyane kugira ngo nabone amashirahamwe yabo akomere kugira ngo eh, kumbure urabona abarundi baba bagihanze bagenda nk'uwese ntibagenda kumwe kumbure hari ugenda agiye kurondera akazi hakaba n'ugenda kumbure igihugu ari bamwe kandi babone yuko uko twe mu gihugu hagati tumaze gufata umurindi umwe wo gushigijamwo muri porogaramu ya leta umugambi w'igihugu umunyamukuru w'iterambere w'iterambere kugira ngo ushikire indi sinobango n'intambanye n'ikindi turiko turiyumvira nuko abarundi bari hanze Eh, eka kandi niba ufise n'akabazo ushobora kubaza umutumire ariko hera ku ufise ku ruhara rwanyu mu guteza imbere igihugu murabona ukumbure eh, umugambi w'igihugu w'iterambere wo kuva mu bibiri na cumi n'umunani gushyika mu bibiri na mirongo ibiri n'indwi mwebwe murafise uruhara mu guteza imbere igihugu muciye kuri uwo mugambi murabibona eh, kandi abarundi mhm. muri pretoria na johannesburg mu ntara ya gauteng ntaguciriyemo rero ubuye mu buhinga bw'ibyuma byatomoye neza ugira uti buti mwebwe muri mu barongoye ishyirahamwe ry'abarundi bari eh, muri afurika y'epfo ubona hariho integuro idatomoye neza yo korosha abo barundi muri hanze kugira ngo mushobore kwinjira mu gihugu ati oh ok tukeneye kubakisha ibarabara rimeze ibintu runaka rifise ukuntu rimeze ati turakeneye abarundi hanyuma mu madiyasipora rero bakabarondera ati mhm. turabarungika ngaba ntibaze babigira ibyigwa muganza kuko babikoporoye ku bazungu turabona ukuntu abazungu baba babikora mm. eh, aho rero niho ntibaze umenga ntiturashika neza ego eh, hari rero ufise wobaza arakoze eshide kw'izo ntererano ziwe ni intererano zubaka cyane mhm. zerekana ko ari umurundi koko ashaka guteza imbere igihugu ciwe mhm. icyo nakongera ko kumbure eh, nohita eh, n'intererano yatanze mugabo ngira ngo utari neza navuze yuko dufise umugambi ukumenya mhm. kumenya abarundi bari hanze itomo itomoye hagati yacuwe hanze n'abashyanganje mhm. ariko cyangwa ndetse generali tuba tubaronka mhm. tuba tuvugana mhm. tuvugana ubwenge ibyokorwa ubwabo nta kadire ihari mm. nta kadire ihari ego kumbure oh. araza kukwishura uh-huh. urabona nk'ubu wunyangire mwakoze kwa muhabwa mwadanye nyine uyu majejwe igisa ca diplomasi hanze ko aravye arazi sifase ingana na Scandinavia uko ingana ikaba itagira ambasade hmm. n'igihombo ku Burundi cyo turandira ibindi bihugu abantu babo baza kwiga amasosialite ngaha muri izi universite zo ngaha muri Swede hmm. Hmm? master doctorat PG baza ari benshi mu bihugu mugabo abarundi ntibaza kubera atabuserukizi buriyo biragoye mhm. ntibagira ubavugira mm. ntibagira kuko twa twabitanguye eh, intambamyi cyane cyane yahereye ko ati nta kuvugana gutomoye kuboneka hagati y'abarundi bari hanze eh, kumbura ashimikiye hariya ahatumbereye ati mu karere ka Scandinavi ati nta na ambassade iriyo kugira ngo kumbure bashobore kuvugana neza n'u Burundi uko kuntu kuvugana kugira ngo byorohe ibi namwe murabona ko bikirimo intambamyi murakoze uh-huh. eh, twebwe eh, bavuze byo kuvugana bashimiye um, um, bwa mbere uh-huh. wo make ku ntereranye atanze mugabo intambanyi nta mugambi wigera w'intambanyi mugabo ku rwego tugeze ko muri iyi minsi turabona ko hariho akarusho kadasanzwe twebwe eh, hari ikintu dufite umugambi w'igihugu kumbura mu minsi iheze twari twarabitanguye mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu turashyiraho Eh, sinavuga ngo ni site turashyiraho umuhora mhm. w'abarundi bari hanze ubwa mbere kugira ngo babanze bidantifishe biyandike tubona profile z'abantu aho bakoresha urubuga ngurukanabumenyi mbwa mhm. twarabonye yuko na cyane cyane akabona ko byoteza imbere igihugu ati iyo urondeye mu bushikiranganje biragorana ingene ashobora kuronka uwo bavugana nyezina eh, eh, none nk'ubu ko mu bihumbi bibiri n'icyenda ariho mwatubwiye ko ubuyobozi bukuru bwaroyeho hariho twavuga igisata kiboneka gishobora kuvugana neza n'abari mu makungu bakoroherezwa muri bica nk'ibiriya arico ashaka kubaza bikamworohera urakoze cyane eh. nibaza yuko eh, kumbure eh, ngira wene sinabitawe neza kuko mu bisanzwe imbere kuba mu mu diaspora Burundi umwe n'umuntu mu Burundi yego hanyuma rero hari amategeko y'igihugu amategeko y'igihugu nayo kuntu yubatse wewe eh, hariho igisata kijejwe itwa BR mhm. twebwe mu gitabo nakubwiye politique nationale de la diaspora turavuga ko twebwe tudoshiraho turamusabira muri obere tukavuga ko umuntu atashe burundu azwi n'icyo gihugu yahoramwo agatahana ibintu yari afise mhm. mugabe ngarutse kuri kare karavuga makere mhm. kijanye no kuvuga ati kumbure sino simbono telefona mhm. ni bya bindi bijanye no kutamenya uko tutaramenya ataramenya neza ibintu byokorwa inzira bicamwe inzira bicamwe kuko uzanye ibintu mu Burundi eh uh, ndabona umuntu telefona kumashika haje cyangwa ndabona umuntu atelefona umuyobozi amubwira ati yamara yamara mbona ibintu no bishikana kunuko kumbure wewe ngiyibaza yuko eh, ibintu ibintu bipanze mu gihugu mhm. bisanzwe byubatse mhm. eh, uzanye ibintu ugambira ari igisata kibiraba mhm. icyo cyitwa oberi si twebwe tubiraba neza neza kuko mbwa twe turafasha murorosha turorosha hanyuma rero sindabona uwo byagoye ngo hanyuma rero ngira kumbure nimba afise umugambi mwiza cyane nk'uyu twavugana Mukuvuga kuvuga ni kuvuga iki twamwereka inzira byocamo mhm. turamwereka inzira byocamo kandi abarundi mwe nabo turabakeneye batubwira ibintu bimeze ukuntu ukuntu alo mwaramutse ale amahoro neza ni impore ni impore ni impore ndaramukije n'uwo mutumire wacu ego tuhaye ikaze muri karadiridimba ni ni kanezi akoze cyane ndi kanezi ego mu bubiri ikaze eh, eh, Eh, murakoze cyane eh, hanyuma iki kiganiro kijyanye na diaspora ni ukuvuga rero muri diaspora eh, twebwe tuwufise abantu bari muri diaspora b'imice myinshi mhm. hariho abanyeshuri biga mhm. hariho abaje nk'impunzi hariho abaje kurondera ubuzima bwabo mhm. hariho n'abandi baba bafise ibindi bibazo eh, bibatuma baguma amahanga rero umuntu rero nk'uyu ubu abajejwe amenya iyo mice yuko bari eh, icyo bahuriye ko ari igihugu cyabo mhm. mugabo bari hanze y'igihugu bitumwe n'imvo zitandukanye aho ugomba kuvuga kanezi abarundi bari hanze hariho n'ubuyobozi bukuru bubikurikirana mwe hari ntambamye mukihabona eh, niyo nyene nicyo nagomba kuvuga nuko ntiharaboneka ingene ingene eh, yo dutomorera neza umugambi afise ingene wohuza abo bantu hmm. eh, ku gihugu cyabo bafise kanezi yose ariko utaravuga icyo cya kabiri yari yavuze yuko eh, hariho kumbure bikiboneka ko hariho abarundi bakiri hanze bataragira uwo mutima wo kumenya kujya hamwe kugira ngo izo nyungu zabo bazigwanire eh, bari hamwe Eh, ni nayo mpamvu reka twashyizeho twasabye yuko ubwo buyobozi bwoduhuza mm. kuko ubwo ni ikiduhuza igihugu mm. rero ubwo buyobozi bw'uyu muyobozi w'umutumire yaje nibwo buheza bukaduha ni icyo gihugu cyabo niyo kitire yabo ni ukuvuga imico kama mhm. hanyuma n'ubuvukanyi bukaziramo mu nyuma rero gaca babona ingene bushika mu gihugu cyabo uh-huh. nubwo tutaba tukaba dutandukanye jewe nawe uh-huh. mugabo tukaba dufite aho duhuriye bijya duhuriye ko mhm. hariho n'ibihugu zitarimo mhm. hanyuma mugabo aho ziri akaba n'umuntu wo muri muri iyo ambasade ajejwe nawe nyene kwakira ibyo bivuye i bujumbura kugira ngo abihuze eh, habe nyene ihuriro nk'uko tubabona mu bindi bihugu usanga hari n'amahuriro akora n'ibintu bijyanye n'imico kama bijyanye n'ibintu byo gukundisha igihugu bijyanye no kumenya ibiriko biraba mu gihugu hmm. ugasanga rero nko ku wa gatandatu kwa mungu kubashira mu kugira ngo babahe nyine ishusho ry'igihugu cyabo ntibakibagire mhm. bagire n'agatima ko kurondera nabo guterera akabo muri iryo terambere ry'igihugu nk'abanyagihugu mu bantu murakoze cyane murakoze kanezi yose murakoze cyane ibihe byiza mu bindi bihugu turumva yuko za diaspora ni kuvuga abanyagihugu babyo baba hanze bagira uruhara rukomeye mu iterambere ry'ibyo bihugu nizeye yuko no mu burundi biriko biraza tuzoshika ku iterambere rikomeye twebwe abanyagihugu b'icyo gihugu tuba hanze mm -hmm. nari mfise rero utubazo tubiri nagomba yuko umutumire yomfasha kugira ngo mbe noronka inyishu canke yomfasha gutegera yego muri make ubaze yego jewe jewe nsanzwe ndi muri muri nyene mu bagize diaspora y'u Burundi mhm. ingene rero byagenze duciwemwo imigwi eh, mu ma province tuvamwo mhm. kugira ngo vyo byorohe niko niko byagenze kugira ngo byorohe nyine dukorana mm. dukorana hanyuma tugaca dutwarwa n'uburongozi nyine bukuriye bwa diaspora mm-hmm. bwemewe n'igihugu n'igihugu cy'uburundi rero ingorane tukiri hano mm. ingorane twagize nka twebwe ntari wacu twarabonye urukaratasi ruvuye mu burongozi bwa diaspora rutwemera mm-hmm. kugira ngo tubashe gukorera mu ntara iwacu twaje kuba twoshira imigambi mu ntara tuvamo mhm. ikibazo cya mbere twagize ni uko mu ntara tuvamo icyo bita reconnaissance baje turamaze kugerageza twiruka mugabo ni nk'umuzi wibuye ntibyoroshe kuronka urupapuro rubemeza ruvuye mu ntara rwego rw'intara ariko rero kugurura konte muri banki nacyo nyine cyatubereye ikibazo mhm. kubera amabanki menshi asaba yuko abantu baba bahari mhm. eh, cyane bagasaba impapuro zindi zitosha zibone ubwo nyine mhm. ntabwo mamaze nyimba atakuntu bovyorosha kugira ngo igihugu no kwa abarundi kwa abarundi igihugu cy'u Burundi igihugu bataye mu ruzoki mhm. abarundi rero bateza guhuzwa n'ibikorwa bagahuzwa n'ineza y'igihugu mhm. bagahuzwa n'ibyerekeye imico y'ikirundi mhm. igihugu cacu twebwe rero ama amambasade arabizi azi yuko habaye iminsi mikuru abarundi baba hanze bategeza kubatumira bakaza kwifatikanya n'aho batari amashyirahamwe asanzwe ajejwe abarundi bahanze batinda kwama bakangurira abarundi bari hanze cyane cyane kubabwira imigambi y'igihugu mm. twebwe rero wa mugambi dufise umwe twita ya ntumbero strategie de communication imwe nakubwira mm-hmm. harimo ikintu cyerekeye barabitwa ko twamadugisha amanama no ku mwaka mu kwiciro tw'icumi na kabiri mhm. twaragize inama n'aburamatari b'intara mhm. turabwira yuko eh, abantu babimukira abarundi bategetswa kuba bakabashikira ntahajye bashikira imigambi yabo kumbure rero nahativuza atavuze ibyo ari byo kumbure ngira eh, yago nk'abo bari hanze ngira afisa bari bariserukira ngaha mu Burundi abatumye eh ico kibazo tashaka kukirabira hamwe mhm. ukirabira hamwe nuko nabone eh twe twe twakangurira abamatari ko gufashanya n'abarundi bahanze mm-hmm. nico kimwe n'iki nyene yagize ati ikindi kibazo ariko cyane cyane ko eh, ibikorwa byose bikoreshwa amafaranga hakenewe kugurura konte muri banki ati rimwe na rimwe kubera baba bari hanze ntibyoroshe ibi byose murashobora gufashanya kugira ngo naho nyene bije muri yantu mbere yo kuborohereza twe turi hagiye kubera ico mm-hmm. turi hagiye kugira tubafashe kugira dufashanye nibaza yuko nawe yashatse kubiba gatoyi mhm. ah, ubwishingizi mhm. ubwishingizi burabaho mhm. hariho nokutangura gutuma uwundi mu yego wabicyanditse neza bigaca kwa notere hanyuma rero bakabishingira bakabishingira kavuga uti nakazoseruke mu Burundi ni nakazobajejwe eh, icyo dufise n'icyagenda atangurira ko nuko ubwa mbere ubu tuzi kubanza kumenya abarundi duhe duhere ku bigo bya mbere bike bike ikindi nacyo Eh, abarundi tukeneye kumenya ibiharuro hmm. turakeneye kumenya ibiharuro kweri ibiharuro bijanye no kumenya icyo bakabinjiza mu gihugu hmm. hanyuma rero ikintu tuzokora dushaka muri iyi minsi kubandanya ni uko abarundi baba hanze twebwe tuzobandanya tubagisha amanama kandi umwaka ntibyakunze kubera eh, kumurikira ca covid hmm. ku mwaka ku mboni twagira indi yihariwe abarundi baba hanze tuzora twisuzuma akamo mwotera abarundi bari hanze kugira ngo bagume baja muri iyo nzira yo kuja mu bumwe nakahe akamo twabatera nk'umuyobozi mukuru arabaco mm. gisata nuko borengera ibatandukanya bagashira imbere ineza y'igihugu bagashira imbere imigambi y'igihugu kuko igihugu mu bene wabo mu inshuti kandi mu kigo cacu nigo gucida kimeze neza cyane kumbure mu myaka izozo ariko baraja mu zabukuru benshi aza kwifuza mhm. kandi n'ubu tumaze kubibona ko hari abantu bashikirije imyaka mirongo itandatu bakunda guca basigaruka iwabo mhm. ntibakorere rero bakorere neza igihugu kugira ngo ku mboni bahakenera bahakenera basanga igihugu imbere murakoze cyane ni nahani ikiganiro karadiridimba cuno munsi giciye kigarukira twariko tuvuga uruhara rw'abarundi bari mu makungu mu iterambere ry'igihugu murakoze mwebwe rero mwakurikiranye kino kiganiro barakoze abadukurikiranira eh, mu makungu na cyane cyane abatwakuye Hejide Ntaconzoba yatwakuye ari i Pretoria muri Afrika y'Epfo hari Maker muri Suwede Kanezi yatwakuye ari mu Bubiligi hamwe na David yatwakuye ari muri muri Canada arakoze cyane cyane umutumire twari kumwe muri studio yari mu umuyobozi mukuru mu bushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu ajeje abarundi bari hanze y'igihugu guteza imbere akazi kabimukira kandi